કે બેણે ન દરદા દોને નિર્વાહ મદચન સંપુ સુરો રૂપ ફૂતિયા કો અંડેર આમ રજન સંભો દીવદકે બેણે ન દરદાતુ આનેરવા મદચન સંપુ પડા આંખિયા પિર પિર વદિયા કુલ સણી નીર વહેનિયા નેક બાર बैण विराम रचन संपो तिवि सज के बैण न धरता तू